الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن جملة الحكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشعر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka يا uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin ciki saduwar mu a wannan ya ta asabar wadda ta dace da tara da watan sha daya da a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar wajen Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mun kasancewa daya daga cikin mahalarta wannan taro mai albarka mai kuma matukar muhimmanci kwatanta da abin da aka ji daga bakin malaman da suka riga suka gabace ni wajen jawabi matashiyar dai wannan magana ita ce rayuwar al'umma a mizanin shari'ar musulunci wato mummunai da kuma kafirai da kuma munafikai alal hakika shari'ar musulunci inda ta sha bamban da sauran shari'o'i mafukugarta daga Allah subhanahu wa ta'ala ne mahalicin kowa mahalicin komai shar'a lakum min ad ma wasa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ubangiji ta'ala shi ne ya far'anta musu ya tsara musu dangogin al'amurra da suke da alaƙa da addini sawa'un wannan abun wanda ya shafi aƙida ne da za ku kulle a zuci kamar imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai da sauransu ko abin da ya ku aiwatar da gaffai kamar abin da ya shafi sallah kamar abin da ya shafi azumi kamar abin da ya shafi zakka ibadojin da ake aiwatarwa daga kai ko kuma tsari na mu'amala da zamantakewar jama'a abin da ke haɗa wani da wani kamar auratayya cinikayya ƙwadago zaman tare na yau da gobe dukkan su gini ta'ala ne ya tsara muku su ya shar'anta muku su sannan kuma a wannan aya Allah ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam ثم جعلناك على شريعة من الأمر فات بها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون بل يقول تورا تبسا بكم وانت شريعة كم وانت قال يهيجي نو دقا أمبرلي لك الله سبحانه وتعالى دو هكا كبيوان من قال وانت الله يسرع أنت مكا يقارى مكا كذلك بي سوية سوية مكا تنمتا نجبا سلسلين Gracias. bambancin shari'ar musulunci da sauran shari'o'i ita tsari ne daga Allah kuma ubangiji ta'ala shi ne mafi adalcin masu adalci don abin da ke sa mutum ya kasa yin adalci ko dalilan da ke haifar da rashin adalci akwai jahilci daga ciki ka nufaci daidai amma karancin ilimi ya sa ka kuskure mata ko Allah mai ilimi bane ba la ya rabbi wa la yansa akwai son rai ubangiji baya da wannan akwai ƙarancin ilimi ko jin tsoron wani duk ubangiji ta'ala baya jin tsoron wani wani baya masa kwarjini sai dukkan abin da zai tsara su keke da adalci amma duk abin da ɗan adam ya tsara shi wanda ba Allah ya tsara ba shi ɗan adam yana da ɓangarori na rauni da ka iya sa a samu tasgaro cikin abin da ya tsara ko a samu tawaya ko na kasu daga cikin bangarori na rauni na dan adam farko akwai zalunci akwai jahilci innahu kana zaluman jahula sannan akwai gaggawa sannan kuma akwai rauni wa kulkal insanu da'ifa gaggawa kulkal insanu min ajal dukkan waɗannan al'amura ne da ke sa ɗan adam idan ya tsara wani abun da zai amfane shi ko abin da zai amfani jama'a a iya samun nakasu da ci baya a cikin waɗannan al'amura wannan ke sa dukkan tsarin da ba na Allah ba sai ka samu cewa bayan shuɗewar lokaci bayan shuɗewar zamani yana bukatan a yi masa ma da gyaran fuska irin yadda muke yi wa tsarin mulkin kasar mu ma da gyaran fuska daga lokaci zuwa lokaci wata shi da kacal da fara aiki da constitution din 1999 ga har yanzu an kafa kwamiti gyare-gyare ta zai iya tsara wa mutane babu yadda za a iya tsara wa mutane sannan na faɗa cewa tsarin Allah suke yake da adalci wannan adalcin da ubangiji ya siffanta da shi shi ya sa karkashin shari'ar musulunci daidai da kafirin da ya kafirce mu shari'ar ta ce ai mata adalci ba ta ce a zalunce shi ba ayoyi a cikin alkur'ani sun nuna haka kisoshi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun nuna haka ubangiji ya ce wala yajrimannakum sana'atu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'budu kada waɗansu mutane da suka hana ku zuwa ɗakin Allah ƙiyayyarsu ta sa ku ƙi musu adalci ko ta sa ku ƙetare musu iyaka a wani wurin wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala Allah ya idilu huwa aqrabu littaqwa wato kada ƙiyayya da waɗansu mutane ko tsanarsu ta sa ku ƙi adalci a'a lallai ku yi adalci adalcin ne shi ke kusantar da ku zuwa ga dakawa kaga ko da kafirai ne kenan za a musu adalci a cikin surutun misali akwai jerarrun ayoyi da waɗansu malaman tafsiri suna tsayawa daga kirgin tara waɗansu su kai hasha ɗaya cewa sun sauka ne lokaci guda kuma sanadiyyar saukar su ba komai ne ba illa wani sa'in sa da ya faru tsakanin wani mutum wanda ba musulmi ba da wani mutum mai da'awar imani shi wannan ne da awar imanin da ya ha'inci wancan wanda da aka zo hukunci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi masu gaskiyar tana wurin wannan mai da awar imanin saura kirki ya ba su gaskiya ya tabbatar masa da abin da yake ba na shi ba sai ubangiji ta ala ya sokar da wannan aya don kwace wannan haƙƙin amayarwa da wancan kafirin shi ne ayoyin suka sauka a jere ba so nake in karanto su ba dan kar in ja mana layi duk wannan shimfiɗa ce amma tun daga faɗin sa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lil khaibina khasima واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عصيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا حديث taryan taryan har zuwa karshen adadin ayoyi a ce an saukar da ayoyi tara ko goma a jere ba don komai ba sai don wani harki na kafiri da zai salwanta aka ce a ɗauko a bashi in ban da karkashin shari'ar musulunci babu inda za ka samu wannan ba da haka sanin mu ne cikin hadisai akwai kafiran da ake kira kafiran amana kafirin da ake zaman lafiya da shi al-mu'ahid manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari wanda yake cewa dukkan wanda ya kashe kafirin amana to ba zai shaƙi ko da sun aljanna ba a cikin hadisin ya ce ita ko aljanna ana shaƙar ƙanshinta tun ratar da ke tsakaninka da ita tsawon tafiyar shekara arba'in tun kana tsakaninka da aljanna tsawon tafiyar shekara arba'in za ka shaki ƙarshen ta to wanda ya kashe kafirin amana ba zai ji ƙarshen aljanna ba to kaga wannan ma wato kafiri ne amma shari'ar musulunci ƙarƙashin inuwata sai masa inuwa don ya shiga ya inuwatu da ita ya ji daɗin adalcin da ke ƙarƙashin shari'ar musulunci sannan kuma waɗanda kuka riga kuka kulle yarjejeniyar zama lafiya da su cikin kafare ku kuna yaƙar juna sai kuka tsage ta wutar yaƙi ƙura talafa kuka yi yarjejeniya shekara uku ko hudu ba za a yaƙi juna ba haramun ne a cikin waɗannan kwanakin wani ya fiki idan su je ya yaƙe su don ya ribace su ko don ya farauci dukiyarsu wannan duk nasoshin alƙur'ani sun nuna haka cikin surtul anfal da cikin suratul tauba da sauran waɗansu ayoyi dukan waɗannan na nuna irin yadda shari'ar musulunci ke samar da rayuwa ta gari ga ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam wala Allah ko da ɗan adam ɗin ba musulmi bane ba shari'a za ta tabbatar masa da adalci wanda da adalci da kuma kowa ke zama lafiya a cikin ƙasa dukan waɗannan misalai ne masu tarin yawa to shari'a da ya kasance kafirin da bai yi imani da ita ba ba ta manta da shi ba ta yaya za ta zo ta ha'inci wanda ya yi imani da ita yana aiki da ita yau da gobe a hankalce ba zai yiwu ba wannan guri ma kenan ta daɗaɗa masa ta ce ya sanye ya karkashin inuwarsa duka waɗannan na koro ne saboda waɗansu waɗanda suke jin tsoron faruwar shari'a wai tsoro suke ji idan ta faru to lalle ana jin cewa za a shiga cikin manhalin halin tsakanin kai da haka ya kamata a bi a hankali maganar shari'an nan a bi a hankali don abin ba na gaggawa ba ne ina sai nan da shekara biyu ina sai nan da shekara uku ina sai nan da shekara biyar to dan Allah sai mun mutu da mu yi shari'ar ba sai mun mutu mu je mu ce ma Allah bai menene abin da kake jin tsoro karkashin shari'ar musulunci ka sani constitution din da ake mallakar ka da shi sama da shekaru 40 sama da shekaru 50 ba tsarin Allah bane ba amma ba baka tsorata ba ka firgita ba hantar ka bata kaɗu ba sai yanzu da aka ce za a hukuntar da kai za a tsara maka tsarin tsarin Allah tsarin Rasulullah kuma sai kike jin tsoro sai kike firgita wani imani ne da zuwa a cikin zuciyarka in kana jin tsoron hukuncin Allah ba ka ji tsoron hukuncin da yake na jahiliya ba hukunci na zalunci baka ji tsoronsa ba ta gwamnati gare ya da ce wannan ya dole me kake jin tsoron faruwa ne wai sannan kuma akwai waɗansu daga cikin irin waɗannan waɗanda su kuma sai suna cewa to ai yanzu idan aka ce za a yi shari'ar musulunci to yaya za a yi da arna waɗanda ba musulmi ba yaya za a yi da su to jin tambaya lokacin da ake arnanci shekara hamsin ya ake da musulmin mu kuma ya ake da can ba arnanci ake kai ba har yanzu ana hutun ce su har yanzu ana hutun hajji da yaro sabon shekara har yanzu ana iskar mandi har yanzu ana bad friday a matsayin ba birthday har yanzu duk ana yin wannan hutun yaya ake da mu sai mu idan za mu yi aiki da qur'ani da hadisi sai mu ya za a yi da su a Kano kuma muka ce za mu ba a yi ba a Kano a Kano aka ce za a yi shari'an nan ba ikiti za a je ko bai rasa ba idan mu a Kano muka da qala da qala Rasulullahi za mu yi aiki da shi dan bayarka ya dauko da ya shi da wannan sai da nan shari'ar musulunci ake magana wanda suke magana da musulmi yo shi an nuna mu da shi me ne kare kuma da gudun layya me yasa take to kaga akwai irin waɗannan da cikin musulmi masu irin wannan maganganun sannan kuma na uku akwai waɗanda suke su kuma a abinda suke cewa wato a'a wai Najeriya din gaba da ita kasar kasar wato ba ta da addini secular state sai wallahi secular state muke ku tuna duk maganar shari'a da kuke sakular state ce ita Najeriya a'a to idan Najeriya ta ce ita sakular state kai sakular ne dan Allah a cikin ku secular daga hannu kasar tura da cikin idan kasar ta zama arniya ta zaɓa mu kuma arna ne kuma ƙarya ne a ce da wani mutum baya da addini ƙarya ne dole ya zanto na da addini kila ka iya cewa da ni ya aika wani baya yahudanci baya kiristanci baya musulunci baya magudanci baya kaza duk wani arnanci baya yi shi ba ruwansu da kowane addini to wannan ta waye da kowane addini din shi ma addini ne hakika sai ne zaman kanta Wani addini din shine kudin sai samu wani abu a zuci ko koyewa to shi ya kore dukkan addini a cikin zuciyarsa kaga shi addinin sa shine sawa ga dukkan addini to ya za a ce da wani mutum baya da addini saboda haka irin waɗannan maganganu da duk mutane suke yi wato maganganu ne ne yaya za a kaucewa tsarin Allah din wata dabara ce wadan Allah yake nemo wa kansa hanzari ta karfi da yaji yadda zai kaucewa tsarin Allah sannan kuma akwai su kuma a gefe daya abinda suke cewa shi ne to ai yanzu a idan aka ce za a aiki da shari'a to misali fa sai an binciko waɗanda suka yi barna a kasar nan tun shekaru talatin da suka wuce baya da wanda suka yi sata lokacin shagari da wanda suka yi lokacin baban gida da wanda suka yi lokacin wani ne duk sai an fito da su wanda za a yi wa bulala a yi mata wanda za a jefe a jefe suna faɗin irin waɗannan maganganu don su kawo rukani a cikin jama'a don kin Allah a nan gudu duk malamai ne tare da a baya ga sunan manya-manya wane ne ce a yau idan an kafa shari'a sai an yi ba dai sun ta fara aiki daga shekara 30 da suka a ina inda Allah faɗa haka ina inda manzon Allah faɗa haka a yanzu haka idan aka ce an riga an kafa a musulunci a yau din nan a yanzu nan aka yi shelarta muna fita waje sai muka ga wani da mota a cikin mota da karo suna zaune shi da ita za mu kawo su mun sa bulala kuma mu je da mun ga shi da karuwa ne ba ne ba tun da zamu da shi guda uku akai ga ka'ida ko da mazunaci sai in ya zo ya yi itirafi da kansa sai ya masa hukunci wannan ba sai an nemi shaidu ba ko kuma an samu shaidu guda hudu wanda sun ganshi shi da ita kamar tun yi da ta ƙarya sai a musu hukunci amma da mace za ta zo ta ce ita ta yi zina kaga da a wata cewa ta yi zina itirafi ne za a kama ta a jefe idan ta ce da wani ne ba za a kama wani a jefe ba don ba mu shaidu guda hudu amma ita da itirafi ta dawo a kan ta an jefe ta amma wancan fa ta ce da shi ne cikin nan ma da kowa gani na shi ne ba za a jiki su ba don sai da shi da hudu lokacin da galibiyya ta zo ta ce ga ta da ciki ta yi nan a tsarkake ta manzo Allah ce je ta haihu sannan ki dawo ta zai ta haihu ta dawo ce je ki rena ki dawo sai ta zai kira da su dawo ai manzo Allah bai ce da wasu kai da a nemo ki dan su da da hudu amma ita ta ya ta ta cikin hadisin kuma kowa ya rani lokacin da ma'aji zai ce ya yi rarrafi ma aka kama shi aka jefe ba ce ina ma kan da kai ba a kawo shi kuma a jika dan sai ke rubuta wani ita da zai zo ta yi itirafi da sai ke rubuta wani shi ko in ya itirafi ba a neman shi to waye zai ke kuma da an yi zuga a 1981 kuma sai an kama mazuracin a 1981 ina ne zai suke zuwa ba kama shi a amma ko da saboda kin Allah mutum ne ta karkare da sunan musulunci da sunan malanta ya faɗa wannan ko a gidan rediyo ko talabijin Wata an san kaɗo duk can baya saboda haka abin mai wahala ne wannan ana amfani da wannan magana ne wai dan a azuga mutane sauran mabarnata su ji a to in haka ne wallahi ba zan yi da ba ta sake to tsaya tsayin da ka ba za a yi shari'a ba haka ake zuga mutane a ce musu haka sannan kuma wani abu shi kuma da shi ma duk ake kafa hujja da shi ne wasu ya ce to yanzu idan za a yi shari'a musulunci a kasar na akwai aƙidu daban-daban akwai kuma ɗariƙu daban-daban akwai mazhabobi daban-daban da me za a yi aiki kafin a ce komai wai ya sunan mu nan gaba ɗaya yaya qur'ani ya sa na suna musulmi gaba ɗaya huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas sunan mu fa musulmi to idan sunan mu musulmi menene makomar musulmi wajen fahimtar addininsa ina Allah ya dogara da kai da je da dauko ta menene makomar mu ta farko makomar mu ta fahimta addini ababai ne guda uku ba su da na hudu abu na farko ayoyi na alqur'ani mai girma abu na biyu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku tarihi da rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin kowanne yana tafi daidai qur'ani mai girma shine karshen littafi da aka saukar dan haka ya safe dukkan littattafan da suke kafin sa وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة من هذا دك أبن da muke so a cikin alqur'ani din nan akwai bayanin sa imma dai filla filla ko ya bayar da haske a dunkule kafin manzon Allah ya kashe bakin aikata cikin hadisansa da maganganunsa abin da duk muke so na rayuwa cikin alqur'ani akwai idan kana son aqida akwai cikin alqur'ani imani da Allah imani da malaiku imani da littattafai ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فإنا كل شيء خلقناه بقدر دق أبن دي شاف إيماني قال أن تتري ملسي أبن دي شاف الولاء يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى ثلاث فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانتهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين idan janaba ta kama ka ko jinin al'ada ko jinin biki wa in kuntum junuban fastaharu idan ko na ruwa ba ko ga ruwa amfani da shi ya tattara wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun ما بين أي نبي وقدمت الناس بالهدي يا يأتوك رجال وعلى كل ضامن ولله على الناس هيك البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كبر فإن الله غني على العالمين وأردنا إلى إبراهيم واسماعيل أنت في ربيتيا للطائفين والعاكفين وذكر المعصوم يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا دام الزكاة خذ من أموالهم فرقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن ثلاثة سكر لهم والله سميع عليم سرقر كنا إن إنما الصدقات للفقراء والمساكين عليها في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أظن ليس فكاسونتي وأهل الله البيع وحرم الربا ذاتي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين abin da ya shafi gina wa in kuntum ala safarin wa la taqdu katiban farihanun maqbuda abin da ya shafi alkhaira kun su ma da balakum min nisa'i masna wa thalatha wa ruba kuna ta aure kenan ku wakilai za ku bayar wa antu hul ayamu minkum wa salihin ya ummatu in yakunu qara'a yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim dukkan abin da muke so Qur'ani ya tsaya na zamu je Qur'ani kana fa duk abin da muke so bi bayanin kulli shay'in وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كيف تفكر كون في هذا الدين كنا كيف تفكر كون في شريعه كنا قراني حتى انت وين اذا اي ذا قران سوف تكون ذاتي ذا قران وكيف تكفرون وقد تكفرون بالله وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول ذا قران في كان مولى ابو دبا حديث من قال الله صلى الله عليه وسلم خلقت سكن بكينا ولا ايات القران da aka ce yi sallah sai manzon Allah ta aikace ga shi cikin hadisi sallu ka ba da aikin muni usalli da aka ce yi aikin haji manzon Allah ya ce la wajen mutum dubu arba'in suka ji tun daga zuwa laifa inda ya sanya har yaje ya aikin haji ya dawo ina cewa ku zo an nima la takafu la'alli la alqakum ba ani hadha ku koyi addinin ku da gari ne ya daga ban da za ku sake gari da ba annabi ya kace bakin komai rayuwar aure ta yayi da adadin matan da suka kara namu don mu ga yadda ake yi ya yi makwabtaka aka yi makwabtaka da shi ya ba da ƴaƴansa aure shi ma kuma ya aura a wajen wani dukkan waɗannan domin mu ga wannan gogayya ta rayuwar na mun faɗa a jiki sai a zo na sa wai a za a idan za a yi a duk ba san wannan ba wai ya za a ina za a bi ina za a kai ina za a ɗauka ina za a saka ga ga ga shi a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar sahabbai rayuwar sahabbai tushe na uku na fahimtar addini dan ka iya ɗaukar aya ka iya ɗaukar aya ka yi masa kaya tsaye ka fassara ta yadda ka ga dama ka ɗauki hadisi ka fassara shi yadda ka ga dama abin da zai mana alƙalanci tsakanin ne da kai in mun sabanin fahimta ƙarƙashin fassarar aya ta hadisi sai mu koma da wasu su ne za su warware mana idan ka kawo fahimta na kawo fahimta sai aka duba aka ga fahimtar ka ta dace da fahimtar sahabbai fahimta ta ta cikin rubuta su ta za a ɗauka فتعرفوا من زمان صلى الله عليه وسلم اذا انت تساوي حديث كلمة فهمت منكم انا وقت وقت فهمت ايضا اتو دوبا اتو دو فهمت الدكوة وانت الحديث اتو في اخلاة دو فهمت ساقي فلو اتو كتاو كتاو دكو هو دنا هو غير ودا كوريك فقر ساقي سونا الله يقدر زنتو سن تفكر القرآن الآية كتير فكيف يقولون قولوا فاقوا دائما سكر الدانبي a maka da shekaru goma na madina duk ayoyin da suka shafi jihadi ibn al-ilmi ne ya nuna bi annahu zulimu wa qatalu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la tatadu duk ayoyin da suka shafi jihadi sahabbai sun fassara su aikace a yakin badar da yakin uhud da gazatul azab da fatuwar makka da hunay da khaybar da yakin banu qurayza da na banu kairuka da banu nadir dukkan waɗannan aikata sun fassara waɗannan ayoyin da yadda ake yi rayuwar su gaba ɗaya ya fassara ayoyi idan aya ta ce kuyi sallar jam'i sahabbai sun fassara aikata annabi ne limamin su kuma su limamin idan aka ce idi haka ya fita bayan gari shi ne liman su limamin idan aka ce juma'a haka ya ga sallata shi ne liman su limamin wato su ne da kalan gwajin daɗi ne shari'ar musulunci a ajin farko to dan Allah zai iya yi wani ya zo a yi ya fahimci addini kuma da fahimta su idan ka mun shiga ɗimuwa jefa kanmu cikin ina mu so mu fita ba amma da zarar mun so mu fita mu koma tarihi zira ana rubuce ayoyi duk suna nan hadisan manzon Allah suna nan ayyuka sahabbai suna nan a gefe ɗaya kuma son zuciya na mutane kuma yana nan da haka ni ba zan dogon zance ba Abinda nake so in ce da mu a nan gurin shine ita shari'ar nan ta musulunci in ma wani mutum na da uzuri bai yi aiki da ita ba wallahi kano ba su da uzuri idan ba su yi shari'a musulunci ba babu wani uzuri a gaban Allah ba abin da ka bi ka faɗa wa Allah abin da kai rantsuwa za zaka yi aikin shi na constitution ya waka da na ce kai rashin tabbatar da shari'an kawai ma ta fice constitution ne ma ka kafirce ma Allah kuma bayan bijire ma Allah kuma da haka dai ba abin da za mu je faɗa wa Allah kuma kano ciki da waje musulunci tun shekara nawa ake musulunci a Kano kuma lokaci yi har waɗansu suka zo suka wuce gaba ba tare da mujomin baya ba na tsaya mana shawara a yi kokar a yi wani ina mamaki kwarar da su game da mama Muhammad bin Usman bai cewa Wani za ka yi shari'a musulunci amma tana neman shawara da Allah gaba a yi shari'a ne kokar a yi tana neman shawara wani a yi shari'a kokar a yi lokacin da ke sallah ba ta neman shawara kuwa ba kar da ka san Allah ce kai lokacin da za ka yi abin yau da nemi shawarar kowa ba dan Allah ya kai lokacin da za ka yi yaki ba ka nemi shawarar kowa ba haka umara ba ka tsaya masa duba ko sun ya ba ka dama ko ba ka dama ba duk ka tafi ka wa ma ka yi hukunci da littafin Allah kuma da take ja to a san ba a gani ayi kokar yi. shi Qur'anin da yake yi aikin haka kai yi aikin kake kai yi sallah kai yi zakka kai shi ne kuma yake ka yi shari'a din ka aiwatar da ita a cikin mu'amalarka da cikin arzikinka kuma sai ka tsaya kana neman shawara a ko kar a yi misali fa inda za mu ɗauki dukkan ayoyi a tsakani mai girma mai yi imani da su sai aya ɗaya mu bijire mata dan Allah da dan mutum ya bijire mata aya ɗaya zai yi kowa ya yi na musulmi me yahudawa suke Allah ya zarge su aiki da wani bangare na littafi da kuma bijirewa wani bangare ta Allah ce a fatan mu ne rubabul kitabi wa takfurul ribab فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بظالم أما يعملون yanzu kwanan ka imani da wani sashi na littafi ko kafin ce wani sashi na littafi babu sakamakon masu aiwatar da haka masu aikata haka ta kai kaskanci a nan rayuwar duniya ranar tashi kiyama kuma a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba saboda haka wannan ba karamin mummunan abu ne ka yi da kaza ba ka yi da kaza ba ka yi da Allah kuma an ga ta ta kallon ba ka yi da su ba saboda haka kar ma mu tsaya mu ɓata lokaci kar mu tsaya mu nemi shawarar kowa ubangiji ya ta mana ya tallafa mana ya ba mu damar mu aiwatar idan muka ki wallahi ba mu da hankali za zamu je mu faɗa wa Allah ranar kiyama amma magana cewa sai wani ya gyaru sai na mutane da bakin titi ya gyaru sai ne gobe ya gyaru sai wani ya gyaru ka ga wannan ma tufka da wayar domin ita shari'a ta tuni akan umarni da hani me yasa aka ce a samar da ita hukunci don ka tilasta mutane don in ba doka ba zai yi yanzu misali gwamnati sai ta cire dukkan wannan traffic light na kan titi kuma da ɗan sanda ya da hannu a ɗauke su, a karantar da mutane dokokin tuki a cikin talabijin da rediyo sun wadatar kar a kawo ɗan sanda don tsare dokar kar ka kawo ɗan sanda kuma dukkan wani ma har ma shi dukkan wani ne da ake ba su security sai a ce a zanyi ya ko da ha haramun ne ku yi ta'addanci ga mataimakin gwamna ko gwamna ko kwamishina ko wani ne haramun ne su kuma a cikin dukkan security din yayi yawa kwanci fiye da muke yawa kwanci ko shi abu a kyale shi kawai a kyale sai mutane sun gyara da kansu ai yanzu ai da kan mai bai bada hannu kai kan sandan ya taimaka wa danja kuma duk haka mutum ya zo ya wuce ta sa mai gadin ma an wuce to bana kana kake sawa to da haka duka da suke mafarki wai a'a a yanzu mutane sun gyaru da kansu za a abinan sun ma jahilci wa menene shari'a ya amfani shari'ar gwamnatin su ɗauka ke nan ta riƙe da kanta saboda ne galibin mutane ubangiji ya sufanta su da shi sani walakin da aksarun nasu la ya'lamun ba su da sani a ce masu sani kaɗan ne wanda za su iya tsare doka ba dan sun santa bane ba to wannan wanda suka santa kai ba su wuce kashi biyar ko kashi goma cikin ɗari ba a cikin kowace society a kowace generation sauran da ake yi sai dokar ta aiki a kansu Allah ya haɗa kan giya sai gwamnati ta hana la'isin in sai da giya tunda Allah ya haramta gwamna ne na jiha ko shugaban karamar hukuma bayarwa da kwace lasisi ke hannunsa Allah ya hana su ce a wasu da mutane su bari da kansu sun da kwace lasisi ba to dan Allah ne zai faɗa Allah ya tashi kyawa wallahi duk wanda yake wannan yana gawa ba abin da zai faɗa Allah kuma dukkan wani abu da za a yi maka na gata ko wata jiyar mulki ta ɗaya mutum ba su lokaci ne shi shi wanda da kowa yake kai da yan watanni waɗansu ne a kai yanzu duka wanda aka ce ya lissafo gwamnonin jihar kano a cikin rabin minti daga lokacin da aka jiro zuwa yau an kawo masa aiki don sai ka cikin gaisa kai kwan gaba ka komo ba daga hudu bako ne baka da matsala a hudu bako sa ga lantarki daga nan sai ka tsaya wani a bayan ne ta ce maka wani ko isa shekaru ne ko waye ka yi gaba koyo ba ka yi gaba kai ka baya a sai mutane ne suka sauka kuma ministoci nan suka sauka shugabannin kasa ke nawa ne shugaban kasa nawa ne ga kuma su zama tsofaffin shugabannin kasa ba su da wani amfani ga su nan irin wanda suka hau suka iya musulunci ga daɗin kuma ga su nan sun zama wulakantattu ana ganin su sun zama ne. ba su da wani amfani sai dai a ado da su idan za a ɗaura aure. a bai kotu a cewa ba su da wani amfani sun iya musulunci ga daɗin